Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Հայկական զինված ուժերը լիարժեք կարող են կանխել պատերազմը։ Արցախի ազգային ժողովում անցեկացվել քրդական հիմնախնդիրը եւ տարածաշրջանային զարգացումները թեմայով խորհրդարանական լսումներ։ Մասաչուսեթսում 220.000 դոլար են հավաքել Արցախի ականաձերծման համար։ Գյուղացիներին տեղացած անձրևի եւ կարկուտի հասցրած վնասի հստակ չափը པարզ կդառնա առաջիկայում։ Արցախում կազմակերպվելու է ուսուցիչների վերապատրաստում։ Արցախում զբոսաշրջությունը մայիսին աճել է 222%-ով։ Շուշիում մեկնարկելու է հայորդիներ սկաուտական ամենամյա բանակումը։ Արցախի ձայնի երգչախումբը ջերմ ընդունելության է արժանացել Գերմանիայում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր կքննարկի նախագահի իմպիչմենտի վերաբերյալ բանաձևը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը վստահեցնում է, որ այս պահին սահմանում լարվածություն չկա։ Առաջապահ լիարժեք տիրապետում են սահմանային իրավիճակին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Անդրադառնալով միջազգային եւ տեղական այն վերլուծություններին, իբր թե Արցախի գլխին պատերազմի ամպեր են կուտակվել, գլխավոր շտաբի պետն ասաց, որ չի կարող մեկնաբանել դրանք, քանի որ չի կարդացել։ Զինված ուժերը ունեն իրենց վերլուծությունները, որոնք փաստում են, որ հայկական զինուժը լիարժեք կարող է կանխել պատերազմը եւ հարկ եղած դեպքում նաեւ կազմակերպել պաշտպանություն, նշել է Մովսես Հակոբյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի վերջին զորավարժությանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է. Մենք ամբողջությամբ հետևել ենք, թե ինչ միջոցառումներ են իրականացվել եւ կատարել ենք համապատասխան եզրակացություններ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի վերջերս ռուսական կողմից Ադրբեջանին սպառազինության հերթական խմբականակի մատակարարումը, Մովսես Հակոբյանը նշել է, որ այդ հարցով գլխավոր շտաբը չի զբաղվում, դրանով զբաղվում է քաղաքական լիազորությունը, որն էլ իր արձագանքը կտա։ 2017 թվականի ամռային զորակոչի անցկացման գործընթացի թափանցիկության եւ օրինականության ապահովման զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների դիմումներում եւ բողոքներում բարձրացված հարցերի արագ լուսման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Հարությունյանը նշել է, որ հանձնաժողովը անում է հնարավորը, որ զինծառայությանը ոչ պիտանի մարտիկ չհամալրեն զինված ուժերի շարքերը։ Պաշտպանության նախարարությունը երկակի է շահագրգռված առաջին բավարար թվով զինակոչիկներ զորակոչվեն, քանի որ խոսքը գնում է զինված ուժերի համալրման մասին։ Երկրորդ շահագրգիռենք, որ հիվանդ զորակոչիկներ չզորակոչվեն։ Հիվանդ զորակոչիկները, որոնք դառնում են զինծառայող բերու հոգս է, քանի որ դրանով շատ մարդիկ են զբաղվում, իսկ նրա ծառայությունը արդյունավետ չի լինում այնպես որ պաշտպանության նախարարության շահագրգռվածությունը երկակի է, հետևապես օբյեկտիվ է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը նիստերի փոքր դահլիճում կազմակերպել է քրդական հիմնախնդիրը եւ տարածաշրջանային զարգացումները թեմայով խորհրդարանական լսումներ։ Միջոցառմանը հրավիրվել եւ բանախոսությամբ հանդես եկել Երևանի Պետհամալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանը։ Անդրադառնալով թեմային Վահրամ Պետրոսյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում քրդական բնակչության տեղակայվածության, ներքրդական բաժանարար գործոնների, քրդական ինքնավարության խնդիրների եւ քարոշչության վերաբերյալ իր դիտարկումներն ու ուսումնասիրությունները։ Այնուհետև ներկաները հարցեր են առաջադրել եւ մտքեր փոխանակել մերձավոր արևելյան կոնֆլիկտային տարածաշրջանում քրդական հիմնախնդիրների առնչությունների, Թուրքիա-Իրաքյան Քուրդիստան հարաբերությունների, քրդական հարցի համատեքստում Թուրքիա-Իրան հարաբերությունների եւ քրդական հարցում հայկական դիրքորոշման մասին։ Լսումներին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պետական համակարգի պատասխանատուներ, քաղաքագիտության եւ պատմության ոլորտի մասնագետներ եւ դասախոսներ։ Արցախում վերջին շրջանում տեղացած անձրևն ու կարկուտը վնասներ են հասցրել հողօգտագործողներին։ Վնասի չափը բարձելու համար տարվել են ուսումնասիրություններ։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության Բուսաբուծության եւ Բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, նշելով, որ բնության կողմից գյուղացիներին հասցված վնասի հստակ չափը པարզ կդառնա առաջիկայում։ Խոսելով հնձի աշխատանքների ընթացքի մասին Վիլենավիտիսյանը տեղեկացրել է. հունիսի 27-ի դրությամբ այս տարվա Բերքի տակ կատարված հացատիկային մշակաբույսերի հնձի ենթակա 58064 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է շուրջ 18243 հեկտարը։ Հնձվել է 1729 հեկտար ծորեն եւ 16513 հեկտար գարի։ Միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմել է 25.3 ցենտներ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 23.1 ցենտների դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 46089 տոննա բերք։ Տեղեկացրել է Վիլին Ավետիսյանը։ Ամրան մուտք գործելուն պես հանրապետությունում մեկնարկել են հացաթիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի աշխատանքները թեպետ անձրևները ստեփ-ստեփ խոչընդոտում են βέρքավակին, այդուհանդերձ այն շարունակում է ընթանալ նորմալ հունով։ Ինչպես են հունձը սկսել Ասկերանի շրջանի հողագործները, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ասկերանում հացահատիկայինների բերքահավաքն սկիզբ է առել ակնայից, որտեղ հնձվել է 1300 հեկտար գարի։ Այնուհետև սկսվել է ցորենի հունձը։ Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով Ընդհանուր արդեն մոտ 10 օր է Բերքավախ սկսվել է, մինչ Բերքատուցում 25 ցետներ է։ Երևանից արդեն սկսել են ծորնի, այդեն հունձը, որը արդեն Միջինբերքատվությունը սկզբից հələ մոտ 20 հեկտար են հնձել, Միջինբերքատվությունը 30 ցենտներ է։ Ունենք մոտ 11000 հեկտար Սերգեյ Գրիգորյանի հավասման Բերքահավաքի աշխատանքներն սկսելու համար պատրաստվել են նախորոք։ Այժմ աշխատում է մոտ 20 կոմբայն, մոտ ժամանակներս դրանք ավելանան եւս 7-ով։ Ինչ վերաբերում է հակահրդեհային միջոցառումների իրականացմանը, ապա նա հայտնեց, որ այս հարցում եւս ամեն ինչ կարգավորված է շաբաթել շրջօրյա հետապահությունը կատարումը, բացի դրանից կա այնտեղ Մուկամոլնի կոչող տեղամասում բարձր մեծ բարձունք կա։ Հակահրդեհային աշխատողներ այնտեղ դիտարկում բոլոր տարածքը, հրդեհ լինելու դեպքում օպերատիվ խումբը պատրաստի ավտոմեքենաներով մեկնում է դեպքի վայր։ Ունենք ակնաթ հաղամասում 4 հատ հրշեջ կենտրոն, 4 հատ հրշեջ մեքենաներ իրենց խմբավորումներով Գնային քաղաքականության մասին ամեն ինչ արվել է, որպեսզի չտուժի հողօգտագործողը։ Նախորոք Արցախի կառավարությունը որոշակի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ։ Ընդհանուր աշխատանքները նորմալ է գնում, գնի հետ խնդիր խնդրեմ չկա, եթե վերցնում ենք միջազգային շուկան, ինչ որ միտեղ կարելի ասած բավարար ակիները։ Ուղղակի բոլոր մի վաճառող ցանկանա որ թանկ վաճառի, բայց շուկայի համեմատ ընդհանուր ինչպես ամեն տարի վարչապետը Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց հետ պայմանավորվածություններ է ստեղծել, որը որ ինչ որ միտեղ կարելի ասած բարձր գներով համատական շուկայի մեր մթերքը վաճառվում է։ Նախորդ տարի գրանցվել էր Բերքահավաքի աննախադեպ ցուցանիշ, թե ինչպես կլինի այս տարի դեռևս վաղ է ասել։ Սակայն երրուն աշխատանքներն ու Բերքահավաքի այսօրվա ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ չի զիջելու նախորդ տարվան։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր կարևորվում է ժամանակակից մեթոդներով դասավանդման հարցն ու ուսուցման նոր արդեն աշխարհում տարածում ստացած մոտեցումների կիրառումը։ Այս մասին ասել է գիտելիքը ուժ է կրթական նախաձեռնության հեղինակ Անուշ Եդիգարյանը, նշելով, որ Արցախում այն կյանքի կոչելու համար վարչապետի եւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ էլ առաջ է քաշվել Արցախցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման հարցը։ Նրա խոսքով դասընթացները նախատեսված են միջին եւ ավագ դպրոցի ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի ուսուցիչների, ինչպես նաեւ դասվարների եւ հումանիտար առարկաների ուսուցիչների համար։ Հուլիսի 3-ից Արցախի հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Շուշիում մեկնարկելու է հայորդիներ սկաուտական ու թերորդ բանակումը, այն տևելու է մինչև օգոստոսի 10 Հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության արտաքին կապերի գծով փոխնախագահ Երվանդ Հաջյանն ասել է, որ պատանիների եւ երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակությանն ուղղված այս ամենամյա միջոցառումը նախատեսված է անցկացնել 4 փուլով, յուրաքանչյուր փուլ կտևի 9 օր։ Առաջին 3 փուլերում ընդգրկվելու են Ստեփանակերտի եւ Արցախի շրջանների պատանիներ եւ երիտասարդներ, իսկ օգոստոսի 2-ից 10-ը մասնակցելու են նաեւ Հայաստանից եւ Սփյուռքից ժամանած սկաուտներ, ասել է Երվանդ Հաջյանը։ Նրա տեղեկացմամբ տարեստարի ընդլայնվում է մասնակիցների թվականակը եւ աշխարհագրությունը։ Իրենց հերթին Արցախցի սկաուտները մասնակից են լինում Հայաստանում եւ Իրանում կազմակերպվող սկաուտական բանակումներին։ Արցախում 2017 թվականի ապրիլին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվել է զբոսաշրջության 42% աճ, իսկ մայիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 222%։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը ինչպես եւ կանխատեսվում էր զբոսաշրջության ոլորտի առանջացիկ տեմպերին նպաստել է Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի կառուցումը, որի տնտեսական ազդեցությունը առաջին հերթին զբոսաշրջության վրա է արտահայտվել։ Նշեմ, որ այս տարվա առաջին երամսյակում նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ ոլորտում 10% աճ է գրանցվել, ասել է Տիգրան Աբրամյանը։ Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Ուինչեսթեր քաղաքում կայացած աճուրդի շրջանակում 220000 դոլար է հավաքվել Արցախի տարածքի ականաձերծման ուղղված Helotranс մարդասիրական կազմակերպության նախագծերի համար։ Նշվում է, որ աճուրդի արդյունքներով հավաքվել է 110000 դոլար, սակայն գումարը կրկնապատկվել է ցակումով հայ բարերարների մեկի կողմից, ով նախընտրել է իր անունը չհրապարակել։ Դրամահավաքի նախաձեռնողներն են եղել ամերիկահայ բարերարներ Ռաֆի եւ Նինա Ֆեստեկջանները։ Միջազգային լրահոսից Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում կքննարկվի վիայժողովում պատասխանատվության սկզբունքի ճանաչումն ու իրացումը բանաձևի նախագիծը, որի նպատակն է փոփոխություններ կատարել վիայժողովի կանոնակարգում ու նրանում ներառել նաև վիայժողովի նախագահի իմպիչմենտի հնարավորությունը, որը ներկայումս բացակայում է։ Բանաձևի ընդունումը հնարավորություն կտա հերացնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին նախագահի պաշտոնից։ Պետրո Ագրամունտը իրեն չփահեց ոչ որպես տղամարդի եւ ոչ էլ որպես քաղաքական գործիչ։ Այս մասին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի առաջին նիստում հայտարարել է վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նշենք, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը մեկնարկել է Պեդրո Ագրամունտի հրաժարականի քննարկումով։ Վեհաժողովի պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը իր ելույթում կոչ է արել անհապաղ սկսել ագրամուտի անվստահության իրավական գործընթացը։ Նա կոչ արել նաև սկսել հետաքննություն ուսումնասիրելու Միլիսա Մարկովիչի եւ Ռոբերտ Վոլտերի զեկույցների հետ կապված մութ պատմությունները։ Համբուրգ քաղաքի ոստիկանության պետ Ռալֆ Մարտին Մերը հայտարարել է, որ եթե մեծ օտնյակի գագաթնային ժողովի շրջանակում Գերմանիա ժամանած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի թիկնազորի անդամները, ովքեր միացյալ նահանգներում հետախուզման մեջ են հայտարարված, ծեսկրտուկ սկսեն, ապա իրենք պատրաստ են դիմելու ցանկացած միջոցի ընդཐུպ միջև ձերբակալության։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունից պաշտոնական Անկարային հայտնել են, որ չեն ցանկանում իրենց երկրում տեսնել Էրդողանի թիկնազորի այն 12 անդամներին, ովքեր Վաշինգտոնում հարձակվել էին ցուցարարների վրա եւ որոնց նկատմամբ կա կալանքի որոշում։ Մշակութային կյանք Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը Շանհայի 20-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում, որտեղ ֆիլմը ընտրվել էր Պանորամա ոչ մրցութային ծրագրում, ցուցադրվել է 5 անգամ։ Վերջին բնակիչը շատ ջերմորեն ընդունվել եւ բարձր գնահատանք է արժանացել ոչ միայն չին հանդիսատեսի, այլ նաեւ մասնագիտական շրջանակների կողմից։ Ֆիլմի ավարտից հետո տեղի ունեցավ հանդիսատեսի հանդիպում ստեղծագործական խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հրավերով եւ Գերմանահայոց համայնքային կառույցների աջակցությամբ հունիսի 22-ից 26-ը Գերմանիայի Քիլ, Քյոլն եւ Համբուրգ քաղաքներում համերգային ծրագրով հանդես եկել Արցախի ձայներ երգչախումբը, ղեկավար Լիրա Կոչարյանի գլխավորությամբ։ Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Սմբատյանը ներկաներին ուղաց իր խոսքում մասնավորապես նշել է, որ համերգային ծրագիրը մեկ այլ կարևոր միջոց է հայկական հարուստ պատմական ժառանգությունը երաժշտության լեզվով ներկայացնելու, Արցախի շունչն ու ոգին լայն հասարակայնությանը փոխանցելու համար։ Արցախի ձայներ երգչախումբը իր բազմաժանր կատարողական արվեստով ազգային ժողովրդական արտասահմանյան աժանացել է գերմանահայության եւ գերմանացի հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը եւ բարձր գնահատականին։ Մարզասերների համար Մալթայում ատլետիկայի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի ատլետիկայի հավաքական թիմը նվաճել է 2 ոսկե, 2 արծաթե եւ 10 բրոնզե մեդալ։ Առաջնության հաղթողներ են դարձել Լևոն Աղասյանը Եռացածկ եւ Երվանդ Մկրչյանը 3000 մետր խոչընդոտավազք։ Առաջնությանը մասնակցել են Հայաստանի ատլետիկայի հավաքականի 16 անդամներ, որը թիմային հաշվարկով գրավել է 6-րդ տեղը։ Առաջնությանը մասնակցել են 12 երկրների ավելի քան 400 մարզիկներ։ Խարկովում կայացած բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն Հովանես Բաչկովը վերադառնալով հայրենիք լրագրողների հետ հարցազրույցում ընդգծել է, որ իր բոլոր հաղթանակները նվիրում է հայ ազգին։ Երևանի Արցախը ներկայացրել է ակումբի տարբերանշանը։ Թիմի հիմնական գույներն են կարմիրը եւ սպիտակը։ Արաչիկա մրցաշրջանից Արցախը մասնակցելու է Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությանը եւ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։